поточені шашелем. Мали якусь цінність книжки, але їх не страхують. Та ще кілька картин на стіні. Але, мабуть, теж недорогих. Старий у дерев'яній оправі бойовий годинник і барометр на стіні. Зглянулися між собою, що, як зрозумів Тищенко, мало означати здивування. Либонь їм сказали, що в цій квартирі живе бубновий туз а виявилося сімка або вісімка. Тищенко розвів руками. Застрахуйте життя, сказала одна з жінок. Чи варто, коли немає майна? А чому його немає? відверто запитала старша з жінок. Бо не потрібне. Ми витрачаємо гроші на подорожі, на мистецтво. Були в Італії Франції у Петрозаводську й Душанбе. Жінки подивилися підозріливо і пішли. А він ще довго роздумував над вартістю життя. Найчастіше подумав, його заходжується оберігати, коли воно вже не потрібне. За молодості Тищенка можна було вмовити віддати його за найдрібнішу ідейку якби тільки вмовляли щиро, переконали. А потім він і справді важив ним за великі ідеї на великих терезах, куди їх лягало тисячі мільйони. Життя втрачає ціну, коли втрачає ціну кров. Знає він і такі моменти. Невправна, але щира дитяча рука видобувало за стіною з рояля такі ж щирі звуки, і в тих звуках загубилися його думки. Він поринув у меланхолію, майже в безмрійність. Коли дзвінок задзвонив вдруге, кинувся знову, побіг відчиняти. Але це знову була не Ірина. На порозі стояв несподіваний гість майдан. Несподіваний, бо прийшов після такого засідання. Він був вальяжний і трохи урочистий, а ще добрий. І йому хотілося бачити доброту на обличчі Тищенка. Але обличчя Василя Васильовича виражало тільки діловитість і готовність вислухати свого начальника сидів, трохи схиливши голову на правий бік. Проте це, як і завжди, не означало покору, згоду, а тільки коректність. Ще й може навпаки, готовність до заперечення. Отак струсне дерезою. Майданові це і подобалося, і не подобалося. Більше не подобалося. Сьогодні йому хотілося елегійності, тихої замрії. Бачив на базарі перші полуниці, сказав розслаблено, підкреслюючи цим випадковим початком розмови неофіційність, навіть дружність відвідин. Тищенко мовчав. У його очах майдан прочитав, як можна говорити після всього про такі дрібниці і подумав, що все життя складається з дрібниць, і що часом з краплини води під мікроскопом можна скласти уявлення про озеро краще, ніж об'їхавши його все. Ірина вдома? запитав майдан. Немає. У голосі Тищенка знову чулося роздратування. Мабуть, йому здавалася неправильною позиція майдану на засіданні. А той, бачачи, що Тищенко у його слід ступати відмовляється, пішов на правці. Давай поговоримо. Василь Васильович знизав плечима. Все сказано. Мабуть, не все. І даремно ти, даремно рвешся через терни. Дивний ти чоловік. Курити можна? Тищенко знайшов попільничку, підсунув гостеві. Той запалив казбек. Так вот,